assalomu alaykum qadrli anglag'uvchilar misrlik yozuvchi muhammad ahmad jadul mavlaning qur'ondagi qissalar nomli kitobini o'qishni davomlashtiramiz yunus alayhissalom butlar ko'langa tashlab turgan nodonlik va ko'p ilohlik hukm surgan jaholiyat ostidagi ninavi degan joyda yunus alayhissalom allohga e'tiqod qilish mash'ilini yondirib birlik tug'ini ko'tirdi ابدان را ilikidagi نپیکنلا، امده dedi sizlar obdonroq o'ylanib beqinglar hamda butqa cho'qinmanglar butqa cho'qinish bilan shan sharifanglar oshmaydi sizlar bu dunyoda g'oyat katta bir ilohning کلش کا u e'tiqod qilishga arziydigan birdan bir va mangulik ilohdir u meni sizlarni hidoyatga boshlashga avatdi sizlarning qalbinglar nodonliq ilkida قاگان، کوزونلا nodonliq چمپردیس بلن توسالگان. kishilar qulqiga yoqmaydigan bu gaplarni anglab hayron qilishdi ular iloh to'g'risidagi bundaq gapni anglabmi boqmagan edi kishilar ilgari o'z qatoridagi bir kishining amdilikda o'zlaridan yuz o'rganligini ko'rdi bu ular uchun cho'ng bir ish bo'ldi uning ustiga yunus alayhissalomning o'zini elchi yetakchi deb otg'anligimi kishilarning tishig'i tegatdi ular mundoq deyishyapti san nima deb jo'ylayapsan bu butlarga cho'qinish bizga ota bovullarimizdan qolgan hozir dunyoda bizni bu dinga e'tiqod qilishdan voz kechtirib o'zing ijod qilgan boshqa bir dinga e'tiqod qildirgudak zodi nemish bo'ldi ey xaloyiq deb javob berdi yunus alayhissalom ko'zinglarni to'sib olgan pardani ep tashlanglar ruhinglarni chirmab turgan to'rni yirtib tashlanglar oz to'la o'ylinib yiqinglar atidin kechgacha oldinglarda turgan bu butlar hojitinglardan chiqolmaydi yoki sizlarni bala qaza peshkanliklardan saqlayolmaydi bu butlarning sizlarga ozg'ini bo'lsinmi foydasi bormi ular bir mo'jiza yorita olamdi o'likni tirildira olamdi kasalni saqayta olamdi adashqanlarni to'g'ri yo'lga boshlay olamdi biz ularni cheqib tashlasak asliga kela Yeni yana kelib sizlar nima uchun davet da'vat qilgan e'tiqodga qarshi turmoqchi Bundaq etiqat sizlərinin işlərinlərini yaxşı yolğa salıdı. Al əhvallarınızı yaxşılaydı. Sizlərni doğru yolğa başlaydı. İlim mərifətni cari qıldırdı. Günahını tügütüdü. Sizlərni adaletsizlikə nəfrətləndigən, tinçlikni qızğın söyüdigən qılıdı. Aranglarga tinçlik və işənç uruqunu çaçıdı. Sizlərni kəmbəğəllərə hissəçlik qilishqa, aciz yoxsullarga yar yo'lakda bo'lishga, och qolganlarga oziq berishga, asirlarni qo'yib berishga ilhomlantirdi. turmushinglarni bayashat ishlaringlarni oson qiladi lekin ular yunus alayhissalomga nodonlarcha javob berdi afsona gaplar bilan joyillik qilib qarshilik ko'rsatdi ular mundoq deyishdi sani bizga o'xshash odam bizni oramizdagi bir kishi bizdan farqlanadigan alaydi yering yo'q shuni sen bizni o'zingga ergashtirish va itoat qildirish yo'lida tashviq qilishga urinma to'la so'zlama haddingdan eshib ketma yoki cheki yo'q quruq umidga berilib kishilarga putlakashan bo'lib qolma man sizlarning muloyimliq va rahimdillik bo'lishinglarni umid qilaman dedi yunus alayhissalom man eng muvofiq usulda sizlar bilan munozirilashiman e'tiqodimning qalbinglarda yildiz tortishini umid qilaman bundoq qilmasanglar man sizlarni shuningga ogohlantirmanki sizlar keyingi oqibatinglardan borgan siri yiqilishayotgan halokatdan ehtiyot qilinglar sizlar halak bo'lishning shapisini ko'rsizlar ular mundoq dedi yunus biz sening chaqirqingga ovoz qo'shmaymiz sening quruq ter taraqlatishingdanmi qo'rqib ketmaymiz agar sen samimiy haqiqiy inson bo'lsang qani qilgan gapingni amaliyat ko'rsatib boqmamsan yunus alayhissalomning zodi toqat qilg'uvchiligi qolmadi uning chaqiriqlariga ular ishonmadi u shuncha o'yg'atsimi ular uyg'unishni xohlamadi u munozir qilsa ular quloq solmadi u so'zlab badi og'ir umidini uzib ularni hidoyatga boshlashdan voz kechdi u yana biroz sabr qilib davomli tashviq qilsa ular allohga e'tiqod qilishga ko'nishi yoki ularning orsidan ba'zilari pushaymon qilib apu so'rab qilishi mumkin edi lekin yunus alayhissalom ularni tashlab ketib allohdan ularga keskin hukm qilib tegishli jazo berishni talab qildi Oradan ko'p o'tmay Yunus alayhissalom Ninaviydan noati yiroq bir joydan ularga kishini biyaram qiladigan xabar yetkazdi. Yer jahonni qoplagan chang tozan alokat shapsi barabara qistab keldi. Ular qattiq cho'chib aloqsadi bo'ldi. Qo'rqindan chiroyida qon qonmadi. Oxiri Yunus alayhissalomning aytganlarining haqiqat ekanligini bilishdi. Tabiiyki, ularni azob kulpatning ta'mini tetiydigan bo'ldi. Ot, Savmud qavmi va Nuh alayhisalomning davridagi kishilarning beshiga kelgani mana endi ularning beshiga keladigan bo'ldi. Ular oxiri Yunus alayhisalomning ilohiga iymon keltirib, Allohdan mag'firat tiladi. Ular tog' cho'qqilariga qechib chiqib oldi. Cho'nqur qumluq, cho'l jaziralarga berilib qattiq azob tortdi. Nola faryod qildi. Onalar bilan balalar, ingan bilan botloqlar, ser bilan mo'zaylar, sog'liq bilan qo'zilar tang nola qildi. Anala vaqaraydı, tögüləb bozlaydı, kalıla mörəb, qoy öşkilə mərəydi. Dəl şu çağda Allah Taala ulağa şəfqət qolunu uzutub, ulanı cəzalaş üçün kəlgən qarı tütəkni tarqıtıb etib, ulanın təvbə istighbarını qəbul gördü. Çünki ulanın niyeti səmimi idi. Etiqadımı qatdi idi. Allah Taala ulağa verildiğin cəzanı keçirim qılıb, azab külpətini tügətdi. Kişiler bütünley öz makallarına kayıtıştı. Ola Allah'a işinip hatırcam yaşadı. Ola Yunus Aleyhisselam'ın Ninevi'ye qaytib kelib, elçi ve peygamber bo'lishini, bu zat bilan birga yashashni orzu qilishdi. Lekin Yunus aleyhisselam uy makonni tashlab, jahon kezib, oxiri dengiz bo'yiga yetib keldi. Dengiz bo'yida bir turkum kishilar kemiga chiqib, dengizdan o'tishga atattı. Yunus alayhissalom ulardan o'zini kemiga elib ilishni talab qildi. Ular uning talabiga xushal oldi ma'qul bo'ldi hamda uni aziz mehmon qatorida kutdi. Chunki ular uning tashqi ko'rinishidan esil, fazilatli kishi ekanligini ko'rib olgan edi. Ular quruqlikdan yiroqlashgandan keyin dengiz qattiq o'rkashlab, dolqin kemiga urilishga boshlandi. Kemidagilar "Ishchatoq bo'ldi" deb qo'rqib ketishdi. kishilar qandoq qilish kerakligi ustida maslahatlashdi oxiri ular chek tashlab chek kimga chiqsa shuni dengizga tashlashni belgiladi chek dal yunus alayhissalomga chiqib qoldi lekin ular uningga hurmat qilish yuzasidan qayti chek ilishni belgiladi valanki chek yanala yunus alayhissalomga chiqib qoldi kishilar yanala qayti chek ilishni belgiladi yunus alayhissalom sababsiz ish bo'lmaydiganligini buning Allohning o'rinlashtirishi ekanligini bildi va Allohdan ijozat bo'lishidan ilgari o'z qavmini tashlab qochmoqchi bo'lgan xatoligini tonidida bir dilla dengizga sakrab mavji urib turgan cheksiz do'lqin ichida bir cho'kib bir laylab oxir g'oyib bo'ldi alloh taolo lahanga yunus alayhissalomni qorniga yutib olib yemaslikni amr qildi chunki u hurmatga sazovor payg'ambar edi alloh taolo uni lahangning qornida saqlab qachon tavba qilsa shu chag'ida chiqarmoqchi bo'ldi yunus alayhissalom lahangning qornida edi lahang ba'zida do'lqin yerib uzatdi ba'zida suv ostiga sho'ng'ib ketadi yunus alayhissalom lahangning qornida qattiq azoblanib allohdan panoh tilaydi va o'tkazgan gunohiga tavba qiladi u qorong'u zulmat ichida unlik ovoz bilan ey olloh sendan o'zga iloh yo'q sen yigonidursan ey egam Mən özünge həmdə sana oqiyman. Mən ilgiri həqiqətən nainsaflıq qıptımən, dəb pəriyət qaladdı. Allah Taala onun təlibini qobul görüb, ləhəngə. Mehminanı dalığı taşlıvət, o tegişlik cəzasını tatdı dəb bişarət qaldı. Ləhəng zəyib, keselmən Yunus əleyhissalamını deniz boyuğu taşlıvətdi. Yunus əleyhissalam Allah'ın xeyri xalıqı erişib, öz ətrafıda üngen kavu bilən, qorsuqını toyğuzub, Kavunun yupurmaqları astıdı saydab, salametlikini əsligi keltirdi. Yunus aleyhisselam öğrü bulup mağalığıdaki alığı kegenden kiyin, Allah Ta'ala onunla, sen yurtungu qayt, senin kış akribaların ve başka kişiler yanılı sana işinidir. Ola etqat bilen ronak tapdı. Butlarını taşladı, senin qaytıp berişini kütmekte dedi. Yunus aleyhisselamın kavmi yüz manlaçı idi. Yunus alayhissalom dakkiduki ichida yurti qaytib keldi. U ko'nglida ba'zilarni butqa e'tiqod qilamikin deb ansiraydi. Lekin kishilar uning bilan ko'rishganda hammanglar Allohning mehr shafqatiga hamd sanoa etdi. Diqqat berganingizga rahmat.